Пишеться сама Америка прекрасно. Ми її за рік задушимо ззовні і зсередини. І от тобі війна. З Росією могутній спільник, якого не мали досі жодні завойовники світу. Це велика ідея комунізму, яка двигає народами. А у капіталістів ніякої такої ідеї немає. І вони з війною чи без війни приречені на поразку. А як вони візьмуть ідею колектократії серйозно, чесно візьмуть тихо спитав Степан Петрович, чи не стане вона дужчою за ідею комунізму? Вона, кажуть, автори цієї ідеї конкретніша, наявніша, спокусливіша, зрозуміліша масам. Значить, капіталісти пішли б на самоліквідацію? з цікавістю спитав Строганов. А що ж? Деякі їхні ідеологи вже кажуть, коли б виражно стало питання або комунізм, і з ним криваве знищення капіталістів як класу і як людей, плюс руїна світу і страждання всього людства, або трудова колектократія, себто повільне поступове переформування людського господарства на справедливих, як казав папа Римський, підставах і відшкодування приватних капіталістів за справедливою оцінкою, то вони у більшості своїй прийняли б колектократію і стали б, може, і цінними робітниками і захисниками. Хто, мовляв, знає. І тоді, значить, поставили б Росію на коліна, вихопили б у неї її велику місію владарки світу, звели б її на колишнє становище поплентичів Заходу, її роздерли б на шматки, і всі ці України, Грузії, Естонії самостійно наплювали б на неї зло Світової Федерації. Строганов устав, дивлячись на Зінчука гострими очима, сталево сказав Ніколи цього не буде. І Сталін ніколи на це не піде. Навіть деякі, не всі, звичайно, наші вороги, російські емігранти, демократи і соціалісти, і ті признають йому заслугу, що він не допустив до розчленення Росії. Навіть вони плюють на ту світову федерацію разом з ним. Степан Петрович витер долонею піт на чолі і тихо, майже пошепки спитав. А як Сталін все ж таки ну, піде ради миру. Строганов раптом пильно подивився на журналіста Зінчука, посланця правди Септа Сталіна, і теж тихо сказав. Ви думаєте? Ви щось знаєте? Я нічого не знаю, ухильним тоном відповів посланець. Я просто виконуючи завдання, питаю вас, як Сталін піде на це, то що ми повинні зробити? Сталін не піде на це, злісно вирвалось у Строганова. Не піде, я вам кажу. І він навіть рвонувся у бік і зробив кілька кроків до столу. Потім вмить повернувся назад, майже підбіг до Зінчука і крикнув йому в лице. А як він піде на це, то ми всі руські люди. Він раптом зупинився, прокашлявся і взяв з ребра попільнички недокурену сигару в рот. Журналіст Зінчук пильно стежив за ним і ждав. Строгано оглянув на годинника і злякано скрикнув. О, я запізнився на засідання. Це всі ваші запитання. Іваненко, не хапаючись, підвівся і відповів. Так, це всі мої запитання. Дякую сердечно за відповідь, але ж інтерв'ю, розумієте, не для друку. Тривожним, не тим уже певним і владним тоном спитав Строганов. Е, ну, розумієте, розумієте, не тим уже запобігливим тоном відповів журналіст Зінчук. Могутній Семен Семенович Строганов, віце-король України, нащадок російських завойовників, непевно, скоса поглядаючи на лице паршивенького журналіста, сам провів його аж на ганок і ще раз міцно потиснув йому руку. Журналіст Зінчук спокійно пройшов повз сторожову охорону і ввічливо злегка уклонився їй. І того ж дня надвечір з кімнати журналіста Зінчука швиденько вийшов якийсь чоловік із клоночком під пахвою і замкнув за собою двері. На голові в нього була старенька жовта кепка, на тілі потерте підлатане вбраннячко, з-під якого на шиї виглядав комір синій, полинялої аж до білого косоворотки. Лице було вкрите якимись плямками, зморшками, під носом стирчали руденькі коротенькі вусики.